večer kod moje tetke Mejmune pa je ustao poslanik sallallahu alaihi wasallam da klanja noćni namaz pa sam ustao i stao s njegove lijeve strane pa je uzeo za moju glavu i postavio me sa svoje desne strane. O Ibn Abbas smo govorili u poglavlju Stefabeta, a također smo govorili o majke vjernika Mejmuni u poglavlju Ženabeta. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da boravi kod svoje bližnje ili svoga onome kome je mahrem od žena ako u tome nema štete za čovjeka za njenog supruga i ako nema ometanja i uznemiravanja došlo je u jednoj daji predaj koja je slaba da je Mejmuna tada bila u svom mjesečnom ciklusu pa kažu učenjaci da ova predaja iako je slaba ima lijepo značenje zato što u tom periodu je li ovaj slobodna je žena od čovjeka i sigurno da će manje biti ometan čovjek sa prisustvom ženinih bližnjih. Ibn Abbas je boravio kod svoje tetke Meimune da bi pazio šta to čini poslanik sallallahu alejhi ve selleme i da bi se ugledao i da bi se ugledao na njega. I u ome hadisu je dokaz o odlikama noćnog namaza koji je bio propisan kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. No međutim postoji razilaženje da li je dokinut taj propis u pogledu Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme. Pa jedni kažu da je dokinut, da je jedno vrijeme bio mu propisan, pa onda dokinut, a drugi smatraju da je ostao cijelog života taj namaz obavezan njemu, sallallahu alaihi wasallam. I u njima je dokaz da su dvojica najmanje džemat i da se tretira džematom dijete koje razaznaje. Dijete znači koje razaznaje da može biti sa jednim klanjačem džemata i dokaz da klanjač pojedinačni a, koji prilazi imamu, to je kada dvojice klanjaju, da staje sa desne strane koga? Imama. Staje sa desne strane imamove. Bilo da se radi o velikoj ili maloj osobi. Jedino Sa'id ibn Musayyib smatra da staje sa imamove lijeve strane kaže imam Ahmed, ako stane sa lijeve strane, namaz mu je pokvaran. Pogledajte razilaženja među ulemom. Znači, jedan učenjak kaže da staje sa lijeve, drugi kažu, kaže takav namaz je šta? Pokvaren. Takav namaz je pokvaren. Takav namaz će biti pokvaren za imama Ahmeda. I onoga ako drži se mišljenje imama Ahmeda. Međutim, ako se drži mišljenje sa Ejdenu Museiba, iako je slabo, neće mu biti namaz pokvaren jer su to i čtihadi, znači koje prihvata, koje prihvata šarijat. I u njemu je dokaz da se može noći namaz klanjati u džematu, na fila, znači da se može klanjati u džematu. I u njemu je dokaz da čovjek koji predvodi ljude i koji ih poučava, koji je među njima Znači, najučeniji dužnost mu je da ukaže ljudima na ono što je najispravnije. Znači, da ukaže na greške koje se čine i da ih popravlja. I u hadisu je dokaz da mali pokreti u namazu neće pokvariti namaz. Neće pokvariti namaz i da zbog tih pokreta ne treba čovjek da učini sehvi srčtu ne treba da učini šta, se, se vjeri. Ibn Abbas ušao u namaz i stao sa poslanikom i sallallahu sveme lijeve strane, pa ga je, znači, postavio sa svoje desne strane i tu se, znači, pokreti, no međutim, nije bio dužan učiniti sehri seždu, svakako zato što je za imama, niti je bio dužan učiniti da je bio samostalan kao individualni klanjač, kao čovjek koji pokrila, recimo, odjeću na namazu i slično tome, nije dužan da učini zbog toga sehli seždu ili da učini korak ili dva da otvori nekome vrata ili da otvori telefon znači da se javi ili da ljudi znaju po tekvirima da klanja i slično tome ne da se javi na mazu nego da znaju znači da čovjek klanja I u njemu je dokaz ako čovjek koji klanja stane na mjesto na kome ne treba stajati, treba ga popraviti. Treba ga, znači, usmjeriti na mjesto koje mu pripada i koje je ispravno. Jedne prilike sam vidio čovjeka da klanja, znači, na, iznad sahana, kjerabe, znači, stavapi, imaju, znači, ima jedan podijum mali gdje klanja, i vidi kjabu, znači ispred sebe, nema ispred njega kjabe ništa, sve čisto, kao da je dole, znači ispred same kjabe. I klanja potpuno kjaba, u ovom pravcu on klanja ovako. Znači vidi kjabu, kjabu ispred sebe i klanja u suprot. Takvog je dužnost, takav je namaz mu je batir. Dužnost je prići da ga okreneš, znači lagano u pravcu čega? Pravcu kjabe, jer mu je namaz pokvaren. I tako isto kad vidiš čovjeka koji se nije ovaj dobro pribio u saf, znači da mu lagano ukažeš na to ili da popuniš prazinu, prazinu i slično tome da se popravi saf. Kogod je u safu dužan je da popravi saf koliko može. Ne samo da uđe u saf i da stane i Allahu ekvar. To je pogrešno. Nego dužan da pogledaš u saf pored sebe, do sebe, lijevo. Ako znaš da nema nikoga našto da si ti tu a, najpreći da popraviš i zanaš saf, onda si dužan, za, dužan si da izravnaš saf. Dužan si da izravnaš saf. I često klanjamo u sapovima koji možda kada bi vidjeli ovaj ashab, eh, kada bi vidjeli nekoga od ashaba ili tabina, pitao bi se šta je to. Ako se sahabi govorili da se poslanik i tabini, da se kaže poslanik sa svem pojavi u naše vrijeme, ne bi ništa prepoznao osim okretanja prema kibli, što onda da mi kažemo za naše vrijeme i neravnanje sapova. Kaže Ibn Bešir al Maliki da će čovjek preći sa lijeve strane kada stane na desnu iza leđa imama. Neće šta ispred imama, nego iza leđa. I to je došlo u hadisu kod Buharije. Nisam potreben znači za mišljenje malima, ako ima već hadisa. On je svakako taj to mišljenje uzeo iz hadisa, kako je došlo u predaji Muhameda ibn Hatima, da je uzeo poslanik sa osaleme, pa ga iza svojih leđa postavio sa desne strane. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da upotpuni namaz kao imam, iako nije počeo namaz sa nijetom imama. Pa da je poslanik s.a.v. stao, je li nije tio da bude imam? Nije. Pa je potom prišao Ibn Abbas, pa je nastavio namaz. Pa nije morao znači iz početka radi nijeta čega da nastavlja. Neka ulema kaže, postoji mogućnost da je poslanik s.a.v zanijetio imamet nakon što je stao pored njega. U svakom slučaju nije dužo znači da se počinje da se počinje namaz iznova. I u ome hadisu je dokaz da treba prenositi postupke poslanika sallallahu alaihi wasallam da bi se ljudi na njih ugledali od znači Allahovog vjerovjesnika alaihi sallatu wasallam. I dokaz je da nije dozvoljeno ići ispred imama. Jer da je dozvoljeno bilo, bilo bi lakše Ibnu Abbasu za poslanika sa osnovem. Bilo lakše da ga prevuče sa prednje strane, je tako ispred sebe, neko, nego iza sebe. Bilo bi mu lakše. No međutim, ne treba jer je zabranjeno prolaziti ispred imama. Kazali smo da je ome hadisu dokaz da je dozvoljeno čovjeku da gleda u nekoga da bi se poveo za njim. Znaš da je čovjek učeniji da bolje poznaje propise kako određenu stvar obavlja da bi je i ti obavljao kako je on obavlja. I ovo je poznato kod hadijskih stručnjaka, kod učenjaka hadisa, talebul uluv, traženje što kraći seneda, da se dođe do koga? do poslanika sa Osreme. Naprimjer, ashabi su ponekad znali putovati iz Šama u Medinu ili iz Medine u Šam da pitaju za jedan hadis, da bi radili po njemu. Iako je mogao taj isti hadis da čuje od drugog ashaba ili od nekoga, no međutim putovao da ga čuje direktno ili da ne ide preko dvije ili tri znači, veze, nego da piva što kraći. Pa bi nakon toga onda radili, pa bi nakon toga radili po njemu. Pa bi nakon toga, i zato hadis, što god lanac prenosilaca, što god ima manje pravija, on je bolji. Je tako? Kad dvojica ili trojica prenesu, lakše je da budu tačni i precizni nego kad ih prenese šest ili sedem, tako? Bez obzira koliko bili, znači ovaj učeni, manja je mogućnost greške. Manje ljudi, manja je mogućnost čega? greške, jer ljudi znači, ljudi su, ljudi griješe. Kada smo bili ove godine na umri, sjedili smo u jednoj halki 60 dajija. Iz razni jeli, zemalja. Pa sam predložio da kažem jednu rečenicu na arapskom jeziku i da se ponavlja do zadnjega. Da vidimo šta će izići. Znači, među dajama koji su dirilo šarijat, svi su dirilo šarijat. Pa sam rekao rečenicu ovako glasi Apa Ammarun Omara Išrine Dirhemen Minel Fidda ili tako nešto. Da je Ammar dao Omeru dirhema, srebrenjaka. I krenuli smo. Jedan, pa drugi, pa treći. Kad smo negdje na pola došli, prilike, ili nije ni pola, čovjek koji je bio odgovoran za druženje, kaže, nemamo vremena, kaže, moramo zustaviti ovdje da čujemo šta imamo, nemamo vremena da idemo do kraja. Pa je pitao toga čovjeka gdje se zustavio, šta je, kakav je haber došao do tebe? Kaže, čovjek koji se zove, pa spominje njegovo ime, neko ime, znači koje nikakve veze nema ni sa čim, imao je svoju ženu i otišao negdje na pijacu da je nešto kupi i tako priča. Znači nije prošlo ni, ni 30 ljudi koji studirali šarijat, koji smatruju pouzdani u svojim prenošenjima, znači nisu uspjeli da prenesu običnu jednu rečenicu, znači koja je razumljiva i koja je koja je potpuno, koja je potpuno jasna. Pa zato je ovaj oluvoli snad što kraći lanac prenosilaca jako bitan. Jako bitan. U ovo vrijeme kada je Ibn Abbas došao da pazi poslanika sa osaname kako radi i što radi, imao je samo deset godina. Deset godina. Kako je došlo u predaj kod imama Ahmeda, Kaže, pa je uzeo za moju glavu i postavio me sa svoje desne strane. A u drugoj predaji pa me uzeo za uho. Za uho pa me postavio sa desne strane. U trećoj za ruku ili za mišicu, nadlakticu. Sve su to znači predaje. Jedan je smisao da ga je povukao ili prevukao na desnu stranu. Da li ga uzeo za uho ili za glavu ili za mišicu, Kako je došlo da je jedan put za, jel to više se puta desila priča ili? A? Kako to jedan put prenosi za uho, jedan put za mišicu, jedan put za rame, jedan put za glavu? Sa više puteva, dobro. A to vidite, evo ne vidim sad on ovaj opasku, on svima ovaj... Onda je više puta klanio, ali Priča se je desila jedan put sigurno. Kako je došla u različitim verzijama? Aha, nije tačno rečeno. Ti si pokucao na vrat. Neko treba da je otvori. Baš što sam odio razumijevanje A nisu oni bili baš koji ni. Razlikuje se to. Možda bi rečeno da ga samo uzeo i preuhoda na, na sve strane. Kako to nije? Različit prenosio se. Tačno različit prenosio se. I šta? A sa više izvora. Jedan je izvor. Ibn Abbas je došlo. Ibn Abbas je govorio sa mnom je bilo tako i tako. Kako je došlo da jedan put kaže uzeo ga je za glavu, jedan put za rame, jedan put za, za ruku, jedan put za uho? Zato što možda nije rekao kako hoće. Kako ga je uzeo? Vidite, braće. Ima nešto što se zove prenosenje hadisa u smislu, u značenju. Pa je pričao ravija, on me je uzeo i prevukao me na desnu stranu. Kaže, uzeo ga i prevukao i za ruku. Pa prenosi u u značenju. Ne prenosi znači tačno u... Zato imamo različite verzije hadisa. Nekada kažemo, a u verziji kod Ibnu Hidbana stoji šta? Tako i tako. A u ovoj verziji stoji tako i tako. Pa imaju verzije koje se dopunjuju, a imaju verzije koje su prenešene u smislu. Pa je ovo prenešenje, jer priča se je desila samo jedan put bez ikakve sumnje. Jer kaže, ovdje imao sam deset godina kad je to bilo. To je bilo jedan put i da je jedan put stao sa lijeve strane, pa ga prevukao na desnu, hoće li se ponovo vratiti pa stati s lijeve strane? Neće. Znači jasno kod dan da se desilo koliko? Da se desilo jedan put, priča se desila jedan put. No međutim, različite verzije su došle zato što zato što su ravije prenosile braća hadisu značenju, u smislu. U smislu, jer ovo nije, pazite, nije ovo pro, riječ poslanika sa osreme, koje su došle i jasne, koje se moraju prenijeti kako su došle, na primjer, po pitanju obolja namaza, po pitanju davanja zekijata, ne, nego znači, Allah poslani ga, kako god da uzeo i prevukao, cilje šta da on pređe na, bilo za ruku, za glavu, za uho, za bradu, kako da ga povuče, znači da pređe da zna, ti si uradio, uradio se ono što se traži. I odatle su došle, znači, različite verzije, različite verzije hadisa. I u ome hadisu je dokaz da je zabranjeno na nafili kao što je zabranjeno na farzu da se priča. Zabranjeno je da se priča. Kako je dokaz zabranjeno da se priča? Nije mu rekao, lakše mu bilo reći pređi na desnu stranu, tako? Na pili je bio, nije bio farz, na pili je bio, lakše je bilo reći s druge strane, jeli? Nego da ga vuče, možda neće shvatiti kuda, sa šta hoće sada sa mnom, jeli? No međutim, nije poslanik sa osnovim šta, progo, progovorio, pa je, znači ovdje, dokaz da je pričanje zabranjeno. Ovim smo završili, znači, poglavlje o kom smo govorili i koje je imalo, znači, skupinu hadisa, pa je nakon toga naredno poglavlje u kom je autor spomenuo sedam hadisa, a to je poglavlje imameta. Poglavlje imameta. A ne bih uredite radijallahu anhu, ani nebiji sallallahu alaihi wasallame, قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل سورته سوره حمار Od Ebu Horede se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao, zar se ne boji onaj koji diže svoju glavu prije imama, da će uzvišeni Allah preobličiti njegovu glavu u magareću glavu ili da će njegov izgled učiniti magarećim. Na osnovu ovoga hadisa Imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje grijeh onoga koji diže glavu prije imama. Grijeh. Pa je zaključio, jer u hadisu jasno spomenut da je to grijeh. Znači, ima, ali ima prijetnja. A prijetnja se, ne prijeti se čovjeku nečim osim ako pogriješi. Osim ako pogriješi. Pa je zaključio, znači to je iz hadisa. I ovaj hadis se prenosi od Ebu Horere i Ajše ibn Omara, ibn Abasa, Jenesa i Hudrejka ibn Jemana, kako spominje ibn Mende u svome Mustahređu, a spominje imam Al-Hejsemi u svome dijelu koje zove Mežmov Zevaj, da se hadis prenosi od Ebu Sejda Bahudrija, od ibn Mesada, isto tako od ibn Omara, ibn Bešira i Džubele, ibn Mutama i e, Semure, i Ebu Umame, i Ebu Lahvasa, i Abdullah ibn Jezida i drugi ashaba. Pa bi hadis bio ovaj, kao, kao da je mutevater. Jer ko, kad se prenosi od ovoga broja ashaba, broj tabina odma šta? Veći. Jer hadis uvijek ide od ozga pa se grana. Jel u redu? Ide od ozga pa se grana. Hadis, recimo, ili ide jedan po jedan pa se grana. Uglavnom biva kao krošnja drveta da se grana. Hadis Omara, inne malamanu binijat, prenosi ga, ibno, prenosi ga Omar. Posle njega prenosi ga u, u, još u dvije, tri generacije, prenosi ga ljudi po jedan i onda nakon toga u jednog čovjeka ga prenosi 200 prenosilaca sa jednog na dvije stotine radija, možete misliti koliko sto onda grana. Znači tako je, ali pa kada je to, toliki broj ashaba, sigurno je broj tabina još veći, tako da bi hadis mogao bi dajiti, ako nisam ovaj e, provjeravao da li ga je Olema spomenula u mutevatir hadisima. Ovaj hadis je dokaz da je zabranjeno čovjeku da diže glavu prije imama kada je u pitanju kada su u pitanju ruku i sržde. A isto tako, analogno ruku i sežda možemo kazati spustanje na seždu, spustanje na seždu i odlazak na ruku. Isti je propis. Spomenuo je ovdje posebno ruku i seždu zato što su ruku i sežde, to je od najpretvrđenijih ruknova namaza i u njima je vidno poniženje pred stvoriteljem Tebara Keoteala, znači dok je čovjek u namazu. I čovjek je najbliži svome stvoritelju dok je na seždi. Kako rekao poslanik sa osrame, akrebu ma je kuno l'abdu per rabbihi wa huwa sađid, da je najbliži čovjek svome stvoritelju dok je na seždi. Pa je lijepo na tome mjestu da bude smiren, A čovjek koji je požurio i digao glavu prije imama nije šta? Nije se smirio. Znači dok si požurio nije se smirio. Pa je to jedan znači od razloga zbog koji je ukoren čovjek. Jer ruku i sežda trebaju biti malo dulji. Ovdje je spomenuo posebno magarca i uporedio takvog čovjeka sa magarcom zato što je a, situacija zahtijevala to jer je magarac posebno glupa životinja. Pa nije ga uporedio sa psom, na primjer, jer pas nije glup, kao što je glupo magarac. Pa kao da je čovjek dostigao razum magarca kada digne glavu prije imama. Znači, narošto znajući ove hadise i ove prijetnje. Našto ako znamo da je nagrada shodna dijelo koje čovjek čini. Pa recimo, na sudnjem danu će se kazati ljudima koji su crtali likove da udahnu u njih duše. Ili će se kazati oživite ono što ste stvarali. Pa je nagrada shodna grijehu koga si činio. Tako isto je u ovome slučaju. Tako isto je u ovome slučaju. Došlo je u Sahihu ibn Hibbana da je rekao poslanik sallallahu sallame, en juhavula Allahu rasehu rasa kelbin, da Allah njegovu glavu pretvori u pseću glavu. Međutim, kaže šeha Albani u 11. tomu svojih da i silsila slabi svoji serija hadisa, da je ovaj hadis izniman, da je slab, da je ovaj hadis izniman. A bilježi Ibn Đumeija u svome dijelu Muadžemu Šujuh u prvom tomu, ovaj hadis i isto tako ima slab lanac prenosilaca, kao kod Ibn Hidban. A došlo je kod Ibn Ebi da rekao poslanik sa osrme, innema nasijetuhu bijedi šeitan, kaže njegova kika je u ruci šeitanskoj. Znači, šeitan je drži i upravlja sa njom. No, međutim, kaže šeha Albani u svom dijelu etergivu wa terhib, daifu etergivu wa terhib, da je ovaj hadis daif. Isto da nije vjerodostojan. Ispravna je predaja, vjerodostojna koja je kod Buhari i muslima, en je uhavu lallahu rasevu rasihimali. Da Allah preobliči njegovu glavu u, u magareću. Ovdje je posebno spomenuta glava zato što je sa glavom učinio taj grijeh tako? Diže glavu prije i malo je ovaj spustao, pa čime su činio grijeh, rukom si ukrao i ruka bila kažnjavana, je tako? Došlo je u, drugom, u drugoj verziji lice njegovo da preobliči, a u trećem sliku, sve isto. Slika i lice su dio glave, pa je ciljano lice, pa tako da je, znači smisao je jedan i opet ovo je E, značenje i prenošenje znači hadisa u značenju Allah najbolje zna. Jer kaže poslanik sa osvrame Es suretu ras fe idha kuti ar rasu fe la sura. Slika je glava, pa kada se osjeća glava nema slike. Kada bi imao u kući sliku živog bića i glavu premažeš ili odsjećeš, nije pitno, to se više ne tretira šta? Slikom, ja nema glave. Glava je slika. A kad ima sama glava, nema tijela, onda je slika onda je slika. U ome hadisu je prijetnja. A prijetnja se mora ili ne mora ostvariti? Ha? Ne mora. Prijetnja se ne mora ostvariti. Za razliku od obećanja. Može li biti kad uzvišen je Allah tebi obeća da će ti dati nagradu za određeno djelo i ti još na sunji dan kaže robe nema ništa toga Ne može biti. Ali ti može uzvišeni Allah priprijetiti džahennemom za određenu stvar i dođeš na sunji dan kaže ne, oprostio sam, nećeš biti, kaže. Pa drugo, savršeno odgovara njegovoj milosti, a prvo bi bilo šta? Prevara. Prevara obećanja. Pa to ne odgovara, nije shodno, znači, Allahovi te barak tala milosti. Pa kako je došlo u hadisu kod Ebu Jale da poslanik sa kaže, kome je uzvišenje Allah nešto obeća, to će mu sigurno dati, neminovno, A kome priprijeti kaznom, može ga kazniti, a ne mora. Može ga kazniti, a ne mora. Međutim, ovdje se postave jedan drugi problem. Koliko je samo ljudi koji dižu glave prije imama, a ili se ikada desilo, svi kada vidjeli da je uzvišeni Allah ovaj hadis realizovao, pa da je čovjek pretvorio njegovu glavu mameću. Jednom se desilo, jest, kaže, nekad se neki učenjac kažu, e, Ibn Mlek kaže desilo se jedan put ili dva put, Ibn Hajar navodi od Muhaddisa da je bio jedan čovjek koji je učio hadis i odlazio je često kod svoga učitelja da stiče kod njega nauku. No međutim, učitelj je bio zastrt, nikada se nije pokazao tome učeniku. Pa je učio dugo kod njega, kada je vidio ovaj učitelj da je on zaista brižan i da voli nauku, jednoga dana otkrio mu je lice. Pa kada je vidio ovaj lice, zaprepastio se. Lice Magareća. Glava Magareća. Pa mu kaže, šta je to o profesore? Kaže, dijete, drago, dobro se, kaže, pazi da ne porekneš hadis poslanika sa osam. Kaže, kad sam čuo ovaj hadis, ma rekao sam, to je nemoguće se desiti. I kaže, dizao sam glavu prije imama i kaže, pogledaj što je sa mnom bio. Ovo Ibn Hajar spominje, no međutim, ono što je poznato da se to ne dešava. Ali postoji jedno drugo tumačenje ovoga hadisa, kojim bi možda mogli a, riješiti nejasnoću koja se možda stvori u našim glavama. A to je da će pretvoren biti u lik mataca na sudnjem danu. Pa da hoda kao takav, kao dokaz da je šta? Dizao glavu koju imam. I ta mogućnost postoji. Da mu Allah ne pretvori glavu, ali nije rečeno na dunjalku ili na ahiretu. Iako iz hadisa prvo što razumijevamo je gdje? Ovdje. No međutim postoji i ta znači, mogućnost da to bude na, na ahiretu. Kaže Ibn Mesaud radi Allahu anhu o onome ko pretiče imama kaže la vahdeke salejt wala bi imamiki ktedejt. Kaže ni si sam klanjao ni si imama slijedi. Nijedno ni drugo, ništa nemaš. I slišao se prenosi od Ibn Omara i kod Abdurrazaka se spominje da je naređivao čovjeku da ponovi namaz. Da tako da ponovi šta? Namaz. I u njemu je dokaz da je haram, haram preticati imama u namazu. Ako ga pretekne sa jednim ruknom, to mu neće pokvariti namaz. Znači, ako ode prije imama na ruku, neće mu šta, ili digne glavu prije ruku, a neće mu to pokvariti namaz. Ali učinio, ali učinio haram. Pa ako namjerno to učinite, treba se vratiti. Ako digne sami Allahu men hamida prije imama, imam ostao, ako iz zabora učini, treba se vrati. Ako namjerno učini, učinio je haram, no međutim opet se treba šta? Vrati pa da to učini i za imama i da bude muktedija, ne da on bude imam. Znači pa da slijedi imama. A neka ulema kaže ako ga pretekne sa dva rukna da je pokvario namaz. Sa dva rukna ako ga pretekne da je pokvario namaz. Kaže imam Kurtobi ko učini suprotno imamu, uradio je suprotno jednom od suneta koga se treba držati muktedija, no međutim kod većine uleme nije pokvario namaz. Kod većine uleme nije pokvario namaz. Kaže jednu kudame u svom djelom Mugni, ako to učini iz zaborava ili što ne zna, neće imati grijeha. A ako učini zato što zna, Imam Ahmed spomnio u svome djelu Risale, Risaletu Salah, ima djelo Risaletu Salah, možda nekih 40-50 stranica, mislim da je to djelo prevedeno na naš jezik. Treba mu samo recenziju, mislim, raditi, moći će se štampati. Kaže, nema onaj ko pretiče imama, nema namaza. Potom je spomenuo ovaj hadis. Dokazao ovim hadisom da nema šta? Da nema namaza. Kaže da je imao namaz, očekivao bi nekakvu nagradu, ne bi očekivao šta? Kaznu. Dok očekuje kaznu, znači da nema namaza. I ome hadisu je dokaz da je obaveza slijediti imama. Kako kaže Kadija Ejab, poznati malikijski učenjak, da u tome nema razilaženja među islamskim učenjacima. I ome hadisu je dokaz koliko je poslanik sa osnovom bio brižan prema ome umetu i podrobno im pojašnjavao znači šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno tako da ne bi upali u zabranu. Ovaj hadis jasno govori da je zabranjeno šta? Preticati imama. Onda znači da je dozvoljeno činiti pokrete sa imamom. Zabrana je preticanje došla. A što se tiče činjenja pokreta sa imamom, hadis to nije šta? Jer ne pretičeš, šta ne pretičeš imamom? No, međutim, to je mekruh. Činjenje pokreta zajedno sa imamom, to je mekruh. I doćemo do hadisa, a Al-Bara ibn Aziba, gdje se govori, znači, da su jasno hadisi čekali, znači, da su ashabi poslanika, sallallahu sallam, jasno čekali, znači, ovaj, dok ne vide ga da je pao na sečtu. Pa onda bi padali za njim na sečtu, a niko ne bi svoja leđa povijao dok on ne spusti čelo i ne smiri se na sečtu. Pa je, znači, činjenje pokreta sa imamom, mekruh. Što se tiče E, no međutim, gdje biva, ovo je mekru, ali gdje biva problematično? Svi ovi naši na salamu. Kad ima govori, onda ide. Ne, ne, gdje biva problema? Na kom ruknu biva problematično činjenje pokreta zajedno sa imamom? Pa pogodit ćete sigurno. I nastavite dalje i za... Za kratko vrijeme ćemo doći ovdje, nema puno ruknova toliko. Početnom tekbiru. Početni tekbir. Nisi opšte krenuo, ti sa imamom krenuo skupo u namaz. Ti si znači ušao u namaz prije nego što je on ušao u namaz. Pa ste skupa ušli. E tu biva problematično. A ovako drugi pokret i namaz bio ispravno, međutim to je mekru učiniti. Što se tiče, to je što se tiče braća pokreta pokrga. Što se tiče dijela, to se čini zajedno sa imamom, pa čak čovjek može ponekad može i preteći imama, u tome nema ništa. Imam kada uči fatihu, možda uči polako, ti učiš brže i želiš više učiti s Kur'ana, nešto i brže učiš, možda će ga šta? Preteći. No, međutim, to ne ulazi, znači, ovo, jer to čovjek ne može znati ako imam uči u sebi, nego on uči, znači, normalno nakon toga, ovaj, a, jedino pitanje je ovdje, a, pitanje je, amin, što danas većina muslimana griješi. I za imama dok kaže vola balin, odma oni svi ko jelen amin. A to je pogrešno. Treba čekati imama da on počne pa da aminuje sa njim. To je predstavljanje imama. Jer to je izbor šta? To je naglas i to se zna. I što je naglas znači treba treba čekati imama da se zajedno sa njim, da se zajedno sa njim izgovori. Molim? svakom slučaju znači obaveza je slijediti mama u tim pokretima a što se tiče učenja kada se u sebi onda ta obaveznost ne može se ni pratiti niti se može znati znači da li se imam pretiče svakako ovim hadisama znači komentarima ima još dosta stvari koje se tiču e, finesa e, ovaj hadisa, pomirenja njih sa drugim hadisima, e, jezički značenja koja bi, mislim, ovaj, vas umorila, pa spomenemo samo ono najbitnije, znači od propisa koji će nam koji će nam koristiti. Pa ćemo ćemo tamo našem narodnom druženju govoriti o hadisu, drugom hadisu, ome pogledu hadise Buhoreire, o a, obavezi sljeđenja imama. Allah te barak je otala da nas pouči našoj vjeri ispravnom svatanju, izrazumijevanju i praktikovanju.